بسم الله الرحمن الرحیم محسنات معنوی چارتاش رو خوندیم رسیدیم به پنج و شیش محسنات لفظی که سه بودن الان معنوی ها چارتا رو خوندیم رسیدیم به پنج و شیش توریه بود تباق بود مقابله بود و درس قبلی که حسن تعلیل بود چارتا بودن از معنوی ها الان رسیدیم به تأکید المدح بما یشبه الذم و تأكيد تأکید مدح با آنچه که شبیه زمه یعنی شما یه مدحی رو میاری بعدا باز همون مدح رو تأکید میکنی ولی تأکیدت شبیه به چیه؟ شبیه به مزمته یعنی در ابتدا طرف سامع میپنداره که زمه آه بله و عکس آن یعنی تأکید زم به مایوش به المدح پس ما امروز دو چیز رو میخوریم یکی تأکید مدح به مایوش بهو از یکی برعکسش یعنی تأکید زم به مایوش بهو المدح خاموشش کن اول بیا روی قاعده قاعده هفتاد و پنجم کتاب تأكيد المدح بما يشبه الذم الضربان تأكيد مدح با آنچه که شبیه يعني است بر دو نوعه یعنی شما مدحی رو تأکید کنی با چیزی که شبیه به چیه؟ به خودش بر دو نوعه الف ان یستثنا من صفة ذم منفية صفت مدح استثناء بشه از صفت ذمی که نفی شده است از صفت ذمی که شده است نفی شده است استثناء بشود صفت مدح مانند مثال اولین مثال لیس بهی عیب سوا انه لا تقع العين على شبهه پس استثناء بشه از صفت مذمتی که نفی شده است استثناء بشود چه چیزی؟ صفت مدفی در امثله میاد مثالش؟ اینجا میگه که این صفت زمی منفیتی نه؟ بله از صفت زمی که نفی شده است ماننده لیس بهی ایبون اینجا صفت زم چی شده است نفی شده است عیب ندارد صفت زم چی شده نفی شده است بله پس استثناء شود از صفت زمی که نفی شده است چه چیزی استثناء بشه صفت مد صفت مد استثناء شده لیس بهی ایبون سوا این حرف استثناء عدات استثناء ایبی در آن نیست جز بعد از این صفت مدح میاد بعد از این صفت چی میاد مدح بله پس ابتدا میاد صفت زن و نفی میکنه خب این خودش یک مده دیگه دوباره میاد صفت چی میاره صفت مده هم میاره بازم در قسمت اول میاد صفت زم و نفی میکنه و بعدش صفت مده میاره این تأکید میکنه در واقع صفت مده این حالت اولش بود با ان یثبت لشیء صفت مده نوع دوم تأکید مدح این است که یک صفت صفتی رو صفت مدحی رو ابتدا ثابت کنی مانند این مثال که انا افصح العربی ها اینو که ثابت کردی بعدش و یعطا بعدها به ادات استثناء بعد از اون صفت مدح یک ادات استثناء بیاوری تلیها صفت مدح اخرى که بعد از اون استثناء صفت مدح دیگه ای بیاید مانند اینکه من از من فسیح ترین عربم جز این که من از قریشم آه این جز این که ابتدا که شنونده فکر میکرد که این داره مذمت میکنه بخاطر این میگه شبیه به زمه بعد خب پس قاعده شیشون تأکید الذم بما به المدحه ضربانی تأکید زمه با آنچه که شبیه به مدح هست یعنی شما مذمت رو تأکید میکنی ولی شبیه به چیه؟ مد شبیه به مد برعکس اولی این هم مثل اون خوب صد درصد بر چند نوعه؟ دو نوعه مثل همون اینی ایستثنا من صفت مدح منفیت صفت ذم حالت اولش اینه که استثناء بشه از صفت مدهی که نفی شده است از صفت مدهی که شده است نفی شده صفت زمی استثناء شود ببین این صفت و زمین آخری این صفت نقشش فائله ان یستثنا استثناء بشود از چه چیزی از صفت مدهی که نفی شده است چه چیزی استثناء شود صفت و این صفت چیه نقشش فائل یستثناء نائب فائل یستثناء نائب فائل چون فعل مجهول بله با ان یثبت لشیء صفت ذمه حالت دومش این است که ثابت بشود برای چیزی صفت مذمتی یک صفت ذمی آره. صفت خرابی ثابت بشه برای چیزی ثم یعطا بعدها به ادات استثناء بعد از اون صفت ادات استثناء آورده میشه که تلیها صفت ضمن اخرى که بعد از اون صفت بد دیگه بیاد مثل همون حالت قبلی فرقی نداره برای البته برای این قاعده 76 مثال توی چی نیاورده امثله خب بیا امثله رو بخونیم تأكيد المدح بما يشبه الذم تأكيد مدح بانشك شبيه زمست الامثله قال ابن الرومي ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه مجهيج أبي ندارت جزء إنك اینکه چشم شبیهش را نمیبیند یعنی از زیبایی پس اینجا ابتدا اومد صفت زم و نفی کرد لیس بهی ایبون بعد از اون اومد و صفت مدح آورد بله بعد از استثناء اومد صفت مدح اومد بله ابتدا اومد زم ازش نفی کرد خب. عیب لیس بهی عیب گفتی چه عیبی بله. درش نیست بعدا استثناء رو آورد و بعد از استثناء چکار کرد صفت بله. مدح آورد صفت بله لیس بهی عیب سوا انه <coughs> آره، عیبی ندارد صفت مدح از اون صفت زم منفی با استثناء کرد یعنی. بله نه اون صفت زم نفی کرد خب، از اون با این استثناء کرد این اصلا این که صفت نفی و زم صفت زم و نفکر معنی چیه یعنی مده این خودش دیگه بله بله پس اون مده اومد دوباره تاکید کرد با مده دیگه, دیگه در واقع ولی با, با چی با این با این نو که اومد صفت زم رو چکار کرد نف کرد با دو نوع میشه این کارو کرد یکی این که شما بیایید ببین با دو نوع میشه این کارو کرد یکی این که شما اول بیایید و نفی بکنی بعدش چکار کنی صفت مدح بیاری بعد از استثناء یکی این که هم اول صفت مده بیاری و استثناء رو بیاری باز هم دوباره چکار کنی هر دوتا داره همون صفت مده چیکار میکنه تاکید میکنه و قال آخر دیگری گفته ولا عیب فی معروفهم غیر انه یبین عجز الشاکرین عن شکر اینجا هم همین کارو کرد میگه هیچ عیبی در کار معروف آنان نیست جز این که آنها جز این که شاکرین شکرگزاران از شکر کنند از شکرگزاریشان عاجزند یعنی اینقدر اونا معروفشون زیاده که انسان شاکر نمیتونه چیکار بکنه شکرگزاری بکنه از شکرگزاری عاجزه خب اینجا هم اومد اول صفت ذم چکار کرد نفی کرد ولا عیبه فی معروفه در معروف آنان هیچ عیبی وجود ندارد بعد از این استثناء ادات استثناء که غیره هست آوردش و دوباره صفت چی آورد مد علیه این یوبینو فایلش یوبینو عجز شاکرینه مستطره نه اون کیه خود در معروف بدم جا تو معروف باره بار بگرده ببین مفهوم بله وقال صلى الله عليه وسلم اجا نوعه دوم تأکید مدح که شبیه به زمه رو امثلش آورده پیغمبر جان میگه انا افصح العربی بید انی من قریش من فسیح ترین عربم جزان که من از چیم قریش خب اینجا هم مدح شبیه به چیه به زمه بعد بله. یعنی کسی اگر این ببینه فکر میکنه ابتدا فکر میکنه که آره داره صفت زن می بیان میشه ولی بعدا متوجه میشه که نه همون صفت مده باز هم چی شد تأکید شد صفت مده از همین که باید ان من فکر میکنه اولگی چی است بله بیده رو که بیاری فکر میکنه که حتما داره مزمتی بیان میشه ولی بعد از اینکه جمله کامل میشه متوجه میشه که نه همون مده رو چکار کرد تأکیدش کرد و قال النابغه الجعدی نابغه جعدی میگه فتن کملت اخلاقه غیر انه جواد فما یبقی على المال باقیه جوانی است که اخلاقش کامل است جز این که بخشنده است که هیچی از مال باقی نمیگذاره آه ببین دقت کن در معنا اول میاد میگه جوانی است که اخلاقش چیه کامله جز که بخشنده ای است که از مال از مال چیزی رو واقعی بازم داره صفت قبلی رو چکار میکنه تحکید میکنه بله گفتیم که برای زمی که شبیه زمی که تأکید زمی که شبیه به مدح باشه براش مثال تو متن آورده ولی توی چی آورده بحث قسمت آخر که بیاری بیایی آورده لا جمال فی الخطبتی الا انها طویلتون فی غیر فائده خط آخرش لا جمال فی الخطبتی قبل از قواعد دو خط آخری همین مثالای حسن هستن برای همین چیز میگه زیبایی در خطبش نبود جز این که دراز و بیفائده بود و مزمت کرده الا رو که آورده تو فکر میکنی داره مده میکنه ولی بعدا که جمله رو میخونی میبینی که نه همون زم داره چکار میکنه تأکید میکنه همون زم داره چکار میکنه یعنی بله بعدش میاد میگه القوم شیحاهون الا انهم جبانا موقعی که میگه القوم شیحاه این هم گفتیم به دو حالته حالت اولش اینه که صفت مدح نفی کرد لا جمال فی الخطبتی صفت مدح چکار کرد؟ نفی کرد بعد از اون عمر صفت زم دوباره چکار کرد؟ بعد از الا آورد در مثال دوم نه صفت زم ثابت کرد بعد از ادات اسم باز هم صفت زم دیگه ای رو آورد متوجه شدی؟ نیستی دومش بله القوم شحاح الا انهم جبانا میگه این قوم شحیح هستند بخلشون شدیده جز این که ترسو هم هستند بزدل هم هستند خب پس این شد از پنجمین و ششمین محسنه از محسنات معنوی